Musulmanyň iň gymmat nepisli zady, malymy, janymy, bala-çagasymy ýa imany? Musulmanyň iň gymmat zady näme? Iman. Şo her bir musulman malyny goramak üçin puly ýogam, näme, zady ýogam, barly edip, ondan bundan karz-kowuz alyp seýf edinýär. Dogry dämi? Warata gurdurýar, gulp goýýar, açar goýýar, aryny-namysyny goramaklyk üçin, janyny goramak üçin esbaplaryny tutýar. Emma imanyny goramaklyk üçin esbaplaryny tutanok. Emma hakykatda ýaňky adamyň elindäki bar nepislikleriniň, näme, iň gymmatyna seretsek, imany. Iman baýlykdan, yslam baýlykdan ýokarda, näme, baýlyk ýok sende. Çagaňam ýitse, näme, sen jennetden mahrum bolup bileňok. Malyň ýitse-de jennetden mahrum bolaňok. Emma seň imanyň ýitse, sen jennetden mahrum bolýaň. Şonuň üçin her bir adam öz elindäki, ýagny her bir musulman öz elindäki nepislik bilen näme gymmatyn gadyryny bilip başarmaly. Meň malym ba, meň oglum ba, meň gyzym ba, meň imanym ba. Şu zatlaň haýsy maňa eziz bolmaly, şu zatlaň haýsyny men beter goramaly, şu zadyň musulman näme kül-külüne düşmeli, biljek bolmaly. Her bir musulmanyň iň esasy goramaly gymmatlygy, nepisligi onuň imany. Onuň yslamy. Onda, biziň iň gymmatly, nepis goramaly zadymyz, näme, imanymyz, yslamymyzy gorajak bolsa, bolýan bolsa, onda biz birinji bilen, näme, malymyzy goraýan zatlaryň, näme, ugruna çykmaly däl. Birinji bilen, biziň janymyzy, namysymyzy goraýan zatlaryň ugruna çykmaly däl-de, biz birinji bilen, imanymyzy goraýan zatlaryň ugruna çykmaly. Imanymyzy gorajak bolsagam, şu biziň imanymyza howp-hatar, näme, Abanýan, biziň imanymyzy bozubiljek zatlary näme etmeli, öwrenmeli, şu zatlardan saklanar ýalam. Şonuň üçin yslamda ylym näme iki görnüşli bolýar. Bir alym alynýar, etmeklik üçin. Ýani bir zat öwrenilýär, etmeklik üçin. Bir zat öwrenilýär, gaýtmaklyk üçin. Düşündiňmi? Namazy öwrenýäs, etmeklik üçin. Aragyň wasplaryny öwrenýäs, aragy tanamany öwrenýäs, görüp gaýtmaklyk üçin. Düşündiňmi? Şonuň üçin öňem bir şahyr näme diýýär, Araftuş-şerre la liş-şerri, welakin. Litewakkihi diýýär. Näme? A, ýaman işler, şer işler öwrendim diýýär. Etmek üçin däl, öňümden çyksa tanap näme? Saklanmaklyk üçin diýýär. Şonuň üçin iň akylly sahabalaryň biri kim bolan? Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň syrynyň eýesi diýip lakap alan kim? Huzeýfe razyýallahu anhu. Näme diýýär? Kânen nâsu yes'elûne Rasûlallâhi sallallahu aleýhi we selleme. anil haýri diýýär. Wa kuntu es'aluhu anis şerri la lis şerri mahafata en yudrikeni. Hemme adamlar näme diýýär? Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemden sogap işleri, haýyr işleri sorardylar diýýär. Emma men şer işleri sorardym, etmek üçin däl-de, öňümden çyksa tanap gaýtmaklyk üçin diýýär. Şonuň üçin köp adam pikir etýär, näme, Akylly adam diňe gowyny öwrenýän adam pikir, gowyny öwrenýän adamdyr öýtýär. Ýok, ol. Olam bir akyllyň görnüşi. Ýöne ol hakyky akylly adam däl. Akylly adam ikisinm öwrenýän. Düşündiňmi? Akylly adam ikisinm öwrenýän. Akylly adam diňe gowyny öwretýän däl. Akyly akylly adam diňe ýamany öwrenýän däl. Akylly adam ikisinm öwrenýär we ikisinm öwretýär we ikisinm ýerine ýetirýär. Akylly adam şu. Düşündiňmi? Käbir adam pikir etýär. Diňe şu gowluga dawat etýär. Näme etýär? Küfür, şirk meselelerini gürlänak. Gowy adam diýýär. Akylly ulama. Näme, dawatyň hikmedini bilýär diýýärler. Düşündiňmi? Ýok, o akylly däl. Düşündiňmi? Olam näme, oň akyly doly kämillik derejesine ýetmedik adam. Hakyky akylly adam, hakylly, hakyky akylly dawatçy adam näme, ikisini bilelikde ýöretmeli. Hakam öwretmeli, adamlar ederler ýalak we näme, Ýamanam öwretmeli, tanatmaly, adamlar gaýdar ýala. Hem Allah Tagala näme Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň ummatyny öwende diňe haýry öwredenler üçin öwmedi. Ede diňe ýamanlykdan gaýtaranlar üçin öwren, öwmedi. Muhammet ummaty şu ikisini jemledi. Düşündiňmi? Muhammet ummaty beýleki ummatlardan aýratyn zady näme? Muhammet ummaty haýry öwredişi ýalyk şo sanda ýamandan hem gaýtarardy. Şonuň üçin pygamberimiz Allah Tagala näme Kuran Kerimde pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň ummatyny öwüp näme diýýär? Näme diýýär? Kuntum haýra ummetin uhrijet linnas diýýär. Ýagny siz eý Muhammet ummaty diýýär, ummatlaryň içinde iň haýyrly ummat edip sizi seçip saýlap aldym diýýär. Näme üçin? Ýagny ýatyp gazandykmy biz bu haýyrlylygy? Yzyndan Allah Tagala waspyny aýtýar, sebäbini aýtýar. Näme sebäpden Allah Tagala ummatlaryň içinde şu ummaty seçip aldy, saýlap aldy? Kuntum haýra ummetin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf görýäňmi? Siz hemme gowulyklary etýäňiz we öwretýäňiz we tenhewna anil munkar we näme munkar işlerden, ýaman işlerden hem gaýtarýaňyz. Ýene şu iki sypat bize näme mahsus sypat bolanlygy üçin Allah Tagala näme şu ummati hemme ummatlaryň içinden näme seçip saýlap iň haýyrly ummat etdi.